Dafina bëhet fjalë për Dafina Zeqirin. Po. Ç'është ky lesh në sqetulla? Ç'është ky lesh në po, sqetulla? Do të paska dalë kjo, po paska harruar të bëjë këto gjëra që ka dalë në plazh. Po. O ka dalë po, me dalë me që është siç është e zezë. Jo, po lexonim, po lexonim uh, tek fjalori i gjuhës shqipe dje. Thoshte që përkufizimi është tërësia e qimeve që mbulojnë mm. bagëtitë e imta apo deve. Është vërtet. Normalisht shëndeti um, por herë pas here mm. gjenden dhe te njeriu Ishte pak më poshtë njeriu. Po mirë tashi, uh, më falni tashi, uh, mediat janë duke turpëruar këtë vajzë Pse kjo me sa duket ka qime në sqetulla si çdo human tjetër mm -hmm. I rritur Tani nga kjo pritet të mendojmë që mod, nuk i diet asnjëherë. Kjo është e detyruar që ta rruajë në mënyrë që gazetat mos ta demaskojnë. Jo, që të mos të mos turpërohet publikisht, është është kjo çfarë çfarë një femre ë i duhet i duhet që të bëjë sot në Shqipëri? Në këto kohë të vështira. Nuk mundet një femër thjesht ta harrojë për shkak ose po jo. po ti mund ta mbash veten të pastër edhe pa normal. Pa briskun, kam përshtypjen unë, në qoftë se aplikon shumë ujë dhe sapun gjatë gjithë kohës, ë edhe produkte të tjera, për shkak mund të Ta lësh ore. Po. Ta lësh. Çështje shijesh, është edhe kjo. Unë në këtë argument dhe praktikisht çdo argument tjetër jam me Dafinën. Kështu që Kështu që më vjen keq. Ka qejfin e vet, nuk ka pse. Absolutisht fare. Me sa duket jemi të gjithë me Dafinën. Apo jo Jeri. Po. Unë unë unë do ngrija dorën, po jam me jam me japonezët dhe po ta ngrej dorën. Ai do. Ikin. Mund të themi atë, ajo fillojmë programin dhe rrova. Mirë, hajt, fillojmë programin. Pyesim robotin sa është ora. Gjëra të rëndësishme, më pëlqeu kjo biseda. Ora 7:02 minuta. Erdi koha të blesh çdo gjë që dëshiron dhe të zgjedhësh ti si të paguash. Kartë krediti Visa Classic My Way nga Tirana Bank. Bli brenda dhe jashtë vendit dhe paguaj me këste fikse mujore. Ora është tani 7:11 minuta, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq të dashur, ju përshëndes. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Altin, Oltën dhe Lorin. Çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10 në këto vale, në këtë ekran. Olta është në dhomën matanë, po na bën një Nescafe po. Të nxehtë ashtu. O ja, ku erdhi. Erdhi dhe Olta. E Olta, e ja. Kemi ca lajme interesante sot në klubin e mëngjesit. Unë kisha një listë për juve. Ëh, uh, me histori nga më të ndryshme, po në fillim fare është një grua e cila ka shpenzuar rreth 34000 dollarë amerikan. Mhm. Mm Populli i thotë 30 milion lekë këtyre në monedhën vendase. Tam. Uh, ose 34 milion lek për uh, për tu bër si Kim Kardashian. Oh. Për të bër më shumë si Kim Kardashian. Ajo sigurisht do të ketë një bazë. Uh, nga të fillosh. Por ajo i ka dhën uh, i ka dhën vetes ca silikone, ca kirurgji të tjera plastike në shumën e 34000 dollarëve amerikan për ta bër të përsosur ngjashmërinë e saj me me Kim Kardashian dhe vesh pantallona me qira fjala që janë si thua mm. është amplifikuara. Kaq për tani. Kaq për tani. E kam edhe me video pastaj do ta gjykosh vetë nëse i ngjan apo nuk i ngjan Kim Kardashian, por kjo histori më çoi që të kërkoj për njerëz që duan të duken si personat e famshëm. Mm -hmm. Dhe gjeta lloj-lloj gjërash. Gjëra shumë interesante për juve sot, të njerëzve që duan të bëhen si personazhe të famshëm. E kemi pasur ne. Mm -hmm, kemi pasur. Mbarim të shohim të vajzën Barbie. Tam. Po. Djalin Ken, që ishin të rusë, duket se ishin ata që ishin. Uh, vajza më duket ishte japoneze, në mos gaboj. E po, nejse, do të ishte japoneze, do në... Po jo, jo, një bjonde që dukej si po, Barbie. Pa, pa, pa. Si Barbie, me sa sytë mbaja, kështu. Mm. Nuk ishte amerikane, jo, ishte ruse. Nejse do e kërkojmë atë dhe do do do më jepni të drejtë. Po kam 7 njerëz që kanë bërë eh, operacione të ndryshme dhe shpenzuar para, 34 mijë s'janë asgjë. Po, është diçka shumë interesante shumë. në lidhje me këto operacione sepse Japonia mban rekordin. Apo ata e bëjnë. Mhm. Mm se kanë si kulturë, se është një kulturë shumë shumë këtë pjesë. si emo ata, po bëhen kështu që duken si si, si kartonat e tyre më të dashur. Po si kartonat mm. japonez, me ato sytë më ashtu. Kam një histori të çmendur nga Anglia që ka të bëjë me një burrë i cili shikon në ëndërr. Mhm. Mm Sikur do të fitonin llotarinë. Oh, në punë, wow. po. Dhe dhe gjithë ditën e ditës, një prej ditëve, po. Ia ha ato xhanin Kërkon leje, do të fillojë të testojë tani ato avion. Avionët dron, ato po, avionët e pakomanduar nga ndonjë njeri, por që janë kështu e gjejnë vetë rrugën, mm -hmm. avion vetë vetëfluturues, si thua, cilët do të shpërndajnë pakot në të ardhmen. E kjo është shumë e bukur. Po po, janë duke bërë prova tani se ideja është që kjo s'ka ndodhur kurrë më parë. Imagjino, imagjino qielli i mbushur me Avionë të vegjël të pavarur që shkojnë edhe shpërndajnë pako si postierë të vegjël. Qielli i mbushur plot me drone që kalojnë lart e poshtë. Drone, drone, jo drone. drone, okay. Po drone që unë, si themi. Ti as i thua maus. S'i them dronit dron, po hajt po. Maus si them don. E pra. Edhe dronin, do të fjalë s'i ndryshon dot. S'i ndryshon dot? Si është folderi për shemb. Folder. Folder, folder. Folder, folder ti thua, ose mund të thuash dosje. Ose s'ke dar për shembull. Po, po. po. Jam përpjekur sa. Kush i thot thoj? Nëse. Pastaj kemi edhe pesë arsye pse duhet të ndaheni. Oh, si pse duhet të ndaheni? Ndarje e re. Oh, pse duhet të oh. ndaheni nga të dashurat apo pse duhet të ndaheni nga nga burrat? Nga burrat tuaj. Në rast se në rast se këto pesë arsye janë prezente në lidhjen tuaj, atëherë duhet të jemi. Ne ju rekomandojmë t'i jepni fund sot. Mhm. Po. Pesë arsye pse duhet ndajeni sot. U ndava se dëgjova te klubi i mëngjesit. Ja, pesë arsye se pse duhet ndajeni. Domethënë, nëse këto gjëra evidentohen në lidhjen tuaj, lidhjen, i jepini duart, pra janë shenja do të jesh vënë sa kur. Se duhet të ndajeni. Mm. Dreqi e mori, po mund të ndihmojmë dynjanë këtu, po mundohem. Ne sigurt do të thashë s'ka nga ato. E. E. Asaj nuk i dihet, unë them t'i dëgjojmë pastaj. Shumë nice. Ë, edhe Gjermania po përpiqet që t'ruajë sekretet e saj, do të do të rikthehet në teknologjinë e luftës dytë botërore. Sepse me kompjuter ata na i vjedhin gjithë sekretet, kështu që mhm. do t'i mbajmë thonë ata me lapse me letër. Po, praktikisht Gjermania do të Shikoni ka një program të jashtëzakonshëm. Do i largohen. Po ka qenë ai me laps e me letër. Po, I largohen. Gjermanët. Tani që fituan kupën e botës, a më. Nëse të mirë teknologji. Po, e si është puna e gjermanëve, ë? Ndaloi uh, dikush më thotë në rrugë. Urime! Urime më thonë. Po çfarë? Gjithë një më Se të gjitha çokat m'i kanë bërë. Për çfarë i thashë? Tash s'kam ndonjë interes. Për fitoren pra tha, kampionatin. A fituat? Gjermania. Oh, faleminderit i thashë unë. E u ndjeva kështu si pler thashë, çfarë tifozi jam unë të. Pas pak do të për çoka nëpër shtëpi. S'e kuptoj që e kanë për Gjermaninë. Nëse. Kthehem pas pak klubi i mëngjesit, ju përshëndesim të gjithë miq të dashur, është ora tani 7:17 minuta. me njerëz të famshëm. E ke parasysh, mm -hmm. kemi rastin e kësaj vajzës që ka shpenzuar uh, tani së fundmi 34000 dollarë miq të dashur për të ngjarë uh, për të ngjarë kësaj Kim Kardashianit, po? Mhm. Mm Ëm, um, por kjo nuk është kjo nuk është e vetmja. Kam një listë me me njerëz të cilët kanë bërë të njëjtën gjë. Të njëjtën gjë, mhm. praktikisht. Mm -hmm. Megjithatë do të ndalemi pak te kjo goca në fillim fare. Ëm, uh, quhet Claire Leeson dhe është nga Britania e Madhe. Ëm uh, i kanë thënë para ca kohësh që i ngjan Kimit. Të gjithë kanë... thoshin këtë. Po, i ngjan të thonë shoqet pra. Kështu që kjo çfarë ka bërë është që ka vendosur që t'i ngjajë akoma më shumë. T'i ngjajë asaj akoma më shumë. Edhe gjërat kanë filluar lehtshëm, por uh, kështu fillojnë. Edhe nga njëra tek tjetra 1000 euro, 1500. Nga ca tualete speciale që po bënte. Kjo më shumë gjatë me Dafinën, në të drejtën. E di pra. E di po 34000 dollarë ka harxhuar. Po. Ja ku ke listën e gjërave, shikoj sa shumë. Oh, you have extensions of course. Me pound atje. Po çfarë më thënë very expensive in my opinion. Ju që um, kjo është, kjo është, kjo është realiteti. Claire Leeson ajo e bën këtë që nga viti 2009 e tutje ka bërë disa operacione për të bërë si Kim Kardashian, tash ndoshta Është duke kërkuar edhe një djalosh, po po thosha për pantallonat që i ka, i ka speciale sepse ka ka vendosur vata. Mm -hmm. ja, do të qepen vata së brendshmi në pantallona për t'i rritur sepse ti e di që Kim ka një palë uh, një fund shpinë posteriore, si i thonë uh, goxha goxha të spikatura. Mm -hmm. Për të bërë një fjalë kështu. Që që edhe kjo ka dashur t'i spikasë sa. Por thjesht. Jo tek tek vithet jo sepse um, thotë që tani jam në borxh. E u kanë shumë borxh, po, është në borxh kompaninë. Në këtë 34000 dollarëshin, mm. jo ka harxhuar më shumë, është ka hyrë në kredi për të bërë mhm. këto. Kështu që kur të vërë ca para, thotë ajo sigurisht që do të vërë edhe implante në vithe mhm, për t'i për t'i bërë ato. Kështu. Tani mbetet ndoshta një bebe. Edhe t'i ngjajë, edhe një burrë. Po burri duhet të jetë duhet të jetë i ngjashëm si Kanye. Si Kanye. Mm. Gjithashtu. Kështu që Nëse suksese kësaj. Suksese kësaj. Do ia dalësh, do ia dalësh. Kam listë me njerëz që bëjnë uh, gjëra të tilla, për shembull është një zotëri që quhet Toby Sheldon. Ëm um, ky ka harxhuar 100.000 dollarë amerikanë, është wow. 33 vjeç për të ngjarë si Justin Bieber. Oh my. Për të ngjarë si Justin Bieber. Po, ëm um, ky ka bërë ka bërë uh, transplante flokësh. Ka mhm. bërë uh, kirurgji buzëqeshjeje. Wow. Nuk e di se çfarë është, po po e citoj fjalë për fjalë. Kirurgji të buzëqeshjes. Mm. Ka bërë uh, operacion të qepallave të syrit, mm -hmm. botox. Të gjitha këto në një periudhë prej 5 vjetësh. Wow. Pra, transplant, transplant flokësh, uh, kirurgji buzëqeshjeje, kirurgji të qepallave të syrit, botox Etj etj. Po duhet të gjejmë një foto se duhet të jetë interesant ky. Unë e kam parë këtë Toby Sheldonin, po qoftë se doni një foto mund ta kërkoni T O B Y. Mhm. Mm Pastaj është Sheldon. Sheldon. Sheldon. Kujdes. Po, edhe del, e bash ishte në 100 mijë dollarë. 1000 dollarë. Ja ku e ke. Vetëm për t'i ngjarë Justin Bieber. Vetëm për t'i ngjarë uh, zotit Bieber, po. U po uh, na kroi të kurrë. Do ta vazhdoj, do ta vazhdoj edhe pak në segment por shikoj që Altini nuk po ndihet mirë. Kështu që shkojmë tek uh, Armin van Buren, Trevor Guthrie gjithashtu më dashur kjo është This is what it feels like. Ali ja wow wow wow wow wow wow. Wow wow wow si çbër ai, po çat mos ja bësh. Do të shikoni një foto tek uh, faqja në Facebook, facebook.com fraksion klubi i mëngjesit të Toby Sheldonit. Kjo se po hanim mëngjesin Ora është në 7:32 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë kudo që ndodheni. Okej, okay, atëherë shikojmë pak këtu. Hm. Altin, kjo është për ty. Kjo është një nënë. Quhet Anet Edwards, është 57 vjeç. Wow. Ka bërë operacionin për të ngjarë një personazhi vizatimor. Një paskardë keq. Jo keq, ha? Si të duket? Po 57 vjeç duket. 57 vjeç, po. Duket në formë. Mirë. Mm -hmm. Po si kush personazh po bëhet si uh... një ah. film vizatimor, ajo flokëkuqja. Po, po, pra, po, po. Jessica Rabbit. Shumë mirë. E gjete. Po e ka arritur qëllimin e vet. Shumë e bërë. Shumë e bërë është. Po. Një gjyshe 57 vjeçe. Gjyshe 57 vjeçe. Me ato gjokset ashtu siç i ka bërë. E me këmbët përjashta ashtu. Mbase mund të gënjesh momentin e parë, por pastaj mund të gënjesh në foto po se foto s'lëviz po. Po të kthehet nga ana tjetër për shembull. Gjithmonë duket më e bukur. Kjo është fotoja më e mirë që ka bërë atë ditë. Normalisht, e kupton? Kan qenë Po po. Mund të kenë qenë një 400 foto. Për të arritur, krap, krap, krap, krap, krap, po. Mm -hmm. Gjithsesi, të flasim pak për këta njerëzit që u ngjajnë njerëzve të tjerë. Ose që duan të bëhen si njerëz të tjerë, qoftë një kukull Barbie, qoftë një personazh i një filmi vizatimor. Mhm. Mm qoftë një aktor apo aktore të preferuar. Si vajza jonë që do të bëhet si Kim Kardashian. Po, juve ju ka ndodhur ndonjëherë për shembull t'ju thonë që ngjani me ndonjeri që është i famshëm ose ndonjeri? Unë jam vetvetja. E di që je vetvetja. Një edhe nuk ka tjetër. Një dhe po e mirë, nuk të ka thënë asnjë për shembull. Fare mas, një dhe nuk i ngjan dikujt për shembull që me dragun me këtë aktor apo me këtë aktor. Po ngjaj me babin. Me babin e kujt? Kjo është e sigurt. Pra ngjan ka të vërtetë Jo, më mirë, të kam thënë unë Kemi dhe një foto në fakt Po oh, E vërtetë E kemi një foto që Altini ngjan me Professor Green Mund të gjejmë këngë nga Professor Green meqë ra fjala? Po, patjetër Në mënyrë që të shikojmë se si ngjan me ty Professor Green pas pak um, Po juve miq të dashur a ju kanë thënë se i ngjani Dikujt Mua më thoshin në shkollë mm. Që i ngjaja njërit që ishte në shkollë. Një beton. Ai kishte sozin shumë afër. Më ka ndodhur, më ka ndodhur dy herë me dy persona të ndryshëm që më ngatërronin me dikë tjetër. Dhe më flisnin për një muhabet që mm -hmm. e kupton që s'kishte lidhje që s'e dija fare, unë s'i njihja. Edhe thosha, mm, dhe pastaj thoshin, po nuk je ti, më fal i thosha, po jo që kemi qenë në një klasë, një kështu, mm -hmm. kemi bërë historinë bashkë, ku di unë se çfarë. Edhe më ndodhi edhe një herë tjetër pastaj prapë. Që s'dinin be që kemi qenë klasë bashkë dhe. Po jo, as kemi qenë dhe s'jam fare, unë jam për të, e kupton ishte. Do të ndonjë dilemë. Do të thotë po. Që jo po është njëri, po thoshin pastaj që ngjan shumë më kështu. Mhm. Edhe sa ka asnjë. Sa ka vitë vaje. Kaç, mos ata kanë qenë komplet kështu. Dhog, gjatë gjithë kohës edhe talleshin me mua. Professor Green do të vijë në klubin e mëngjesit. Kjo është pyetja për juve. Ëh, uh, më pëlqen kjo pyetje. Eri duhet që ta kujtosh se me kë, me kë të kanë krahasuar? Ah. Se ke blerë, por që të Kuptoj. që të lirosh vendin Thjesht, ti, mhm. e të vijë dikush tjetër për shembull në vend tënd, Mhm. prapë do jetë qira të gjitha, ai do të vazhdojë të paguajë qira siç e paguan ti tani, por që thjesht për për të liruar vendin kushton, Kuptova. kushton. A po flisim pak për këtë tregun ë, tregun Dinamo. Tregun Dinamo që dje ishte shumë e çuditshme. Sepse ë, për herë të parë dje, para se të fillonin lajmet e orës 15, pashë një reklamë mm -hmm. televizive, një Tam. spot, ishte një spot për tregun Dinamo. Mm -hmm. Ishte i bërë me ca foto, spot i lezetshëm. Me ca lëviznin ca imazhe, ca gjëra që tregonin tregun, Tam. arkat me fruta perime, ato tavanët që i kanë lyer tani, ato hapësirat e ku di unë se çfarë. um, nga jashtë siç e kanë bërë, e thotë tregu Dinamo, treg ekonomik, treg i mirë, treg kështu. Mm -hmm. E mbaroi reklama. Pastaj fillojnë lajmet. Dhe në lajme dëgjon lajmet që tregu Dinamo mbyllet. Wow. Oh. U mbyll tregu Dinamo. Unë po thosha, bravo qoftë, po kush bën reklamë për tregun Dinamo, thash, këta duhet, po supozoj tani, mhm. këta duhet të jenë mbledhur bashkë, këta tregtarët, mhm. kanë shtënë lek, kanë marrë një, po, kanë bërë një reklamë, a diçka, diçka ka ndodhur. A dikush ka qenë Si të thuash, bamirës me ta dhe i ka ndihmuar duke u bërë një reklamë, a ku di unë se çfarë? Po s'kemi parë ndonjëherë treg që të bëjë reklamë. Dhe ishte shumë e freskët në këtë mm. risinë e vet. Pastaj dëgjojmë që tregu mbyllet, sepse ju e dini edhe sot është në gazeta, është në faqet e para për uh, tregun Dinamo. Që që mbahet njëri nga tregjet më ekonomike në qytetin e Tiranës. Me nam duhet thënë. Me nam, sepse njerëzit e kanë frekuentuar atë shumë dhe sipas qeverisë dhe bashkisë, se tani janë bërë bashkë qeveria dhe bashkia në këtë në këtë projekt në për të njës. Mm. për mm. për të mbyllur tregun te te, te Qyteti i Nxënësve një dhe tek uzina Dinamo 2 sepse prefektura mm -hmm. edhe prefekti që e ka firmosur këtë është i emëruar nga kryeministri Rama, është prefektura bie nën qeverinë, mm -hmm. si të thuash, kështu që kur prefektura bashkëpunon me bashkinë, Pallatet. Pallatet. A mungojnë pallatet në Tiranë? Pallatet sigurisht. Pra do të kemi pallate të tjera madje. Qeveria është dakord, bashkia sigurisht është dakord, kështu që të gjithë merren vesh këtu. Edhe tradita, edhe aktualiteti këtu janë janë bashkë, e kupton? Për më shumë pallate, po Çështja e Panariti, zoti Panariti që është ministri i bujqësisë dhe është si të thuash disi i përfshirë në këtë se Prodhimin bujqësor e tregtojnë atë në fund fare. Thotë un jam i bindur, po Panariti ka thënë e, e citon gazeta Shqip sot në faqen 15. Thotë un jam i bindur se nuk do të largohen nga tregu ata që zbatojnë standardet. Të tjerët duhet largohen, lobimi nuk i shpëton, por ata që do të mbanin standardet e pastërtisë mm -hmm. dhe të rregullit nuk do të largoheshin nga tregu. Unë po shikoja ca foto sot të tregut, edhe në Facebook, ku tregu dukej shkëlqyeshëm. Në ca vende, të mhm. paktën, edhe jam i bindur që të paktën disa nga këta kanë arritur t'i zbatojnë standardet, qoftë se duan ta mbajnë tregun hapur. Po ai treg është aq i dobishëm për aq shumë familje, sa që nuk mund ta injorosh ashtu. Unë e di për shembull që ka shumë njerëz që nuk kanë makina, pensionista që jetojnë në qytetin tonë, të cilët nuk kanë makina që të shkojnë tek tregu i ri, është ndërtuar një treg i ri në autostradë. Diku. Jo, jo, jo. Po mënyra për po po deshë të shkosh atje po. Ne nëse jemi me brenda në të, në metro, si thonë, nëse jemi në metro, nëse e kuptojmë qytetin ku jetojmë, nëse e dim hallin e qytetarëve dhe çfarë probleme kanë, e dim që ti ke shumicën e njerëzve që kanë nevojë për këto tregje, që kanë ekonomi të keqe familjare, po themi apo të ardhura të pakta që kanë një barrë me ilaçe për të blerë çdo muaj, se janë pensionista, që kanë nevojë 200 lekësh, 300 lekësh po. i vret. Normal. Po ju them dhe një gjë tjetër, amvisat shqiptare dhe gratë din të zgjedhin edhe edhe edhe ku është pastër, edhe ku nuk është pastër. Din ta bëjnë ato vetë filtrin për shpinë e tyre dhe për fëmijët e tyre se ku ja vlen të blesh dhe, dhe ku, ku nuk ja jo. vlen të blesh. Nuk po them që mund të tregtohet si duash. Po nëse ka një, shikoj që ja ku janë, ja ku janë ca foto nga tregu që i gjejnë në në Facebook. Po mua nuk duken aspak keq. Në tregu, po shumë duket shumë mirë. Ky është tregu te Uzina Dinamo, ky është tregu që është mbyllur për arsye higjienike. Po si po si. Po pra. Nëse është mbyllur për arsye higjienike çfarë do të thotë tjera pastaj. Ja ku është tregu? Ky është tregu që është mbyllur. Shumë i pastër është. Ky duket shumë form. Uh, I mirëmbajtur. I mirëmbajtur me me këto arka me këto. Ndërkohë ti ke një treg tek pazari i ri këtu në kryeqytet. Që lë shumë për të dëshiruar. Që vjen era thartir gjithë mhm. qyteti, mm -hmm. që shitet peshku e mishi e e duhani e, e qelqurinat e ku di unë, gjithë zhuli, atje mu në qendrën historike të kryeqytetit të Tiranës, për cilin nuk u kujtua as bashki, as prefektura, ku di unë as ministri bujqësie, po, as instituti i shëndetit publik asnjë gjë. Nuk mund të ndërtohet një pallat. Po nuk mund të ndërtohet një pallat atje, sepse aty aty është është ndërtuar. Mm. Çfarë ishte për t'u ndërtuar, kështu që nuk i plas menderja kërkujt për uh, higjienën e, e shëndetin e qytetarëve të Tiranës. Ktu ku do bëhen ndërtime, këtu do të bëhen pallate. Çuditërisht, i gjithë shteti është ngritur në këmbë. Mm. Gjithë, domethënë, e kupton, edhe edhe edhe është bërë kështu puna. Kështu që ky treg, edhe këta njerëz që që punojnë aty prej e vitesh e vitesh, do të humbasin e janë janë vendin e tyre të punës. Janë mijëra vetë, mm -hmm. po ta mhm. marrësh të gjithë zinxhiri i njerëzve që lidhen me këtë treg, cilët punojnë atje. dhe u mbyllën, u bënë bashkë socialistë demokratë dhe i mbyllën këta i përzunë uh, në mënyrë që të ndërtojnë pallata atje. Tani thotë ju mund të shkoni, keni, shkon po. autostrada, po shkon autostrada, keni autostrada të ti. Tash këta pensionistë, këta që kanë nevojë, këta që po thoshim ne me ilaçe, këta që s'kanë makina, në vështirë, këta që kanë nevojë t'i përdorin këto këto tregjet e lira, siç quhen. Tani treni në zonë Vorë. Jo, treni është në Vorë, po mund të shkosh në Vorë. Jo, mund të shkosh me autobus. Në autostradë, pastaj me. Hiqet autobusat e unazës. Vrit veten. Qytetar i dashur, vrit veten. Edhe Përdor këmbët Altin. Kështu që um, kaq për tregun e uzinës Dinamo sot në mëngjes. Miq të dashur, ju urojmë një ditë fantastike. Shteti në nivel vendor apo qendror mendon vazhdimisht për ju. Se si t'jua fusë sa më thellë. Klubi i mëngjesit në Club FM dhe Club TV. Mundësuar nga Vodafone. Bom bom bom bom bom bom. Ora është në shtatë e 53 minuta, Shëndet, Altini, jeni me klubin e mëngjesit, si çdo ditë nga e hëna në të premte, nga ora 7 deri në orën 10 në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV-së, sot është e mërkurë, data 16 korrik, ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë, kudo që ndodheni. Mirë, Balkanizmi B A L K A N I Z M I. Sot e ka gjetur Altini me të parën. Balkanizmi më është dashur. Nuk e di të kthem bar. Mua. Edhe unë e kam gjetur. Zakonisht duhet të kthesh mbrapsht atë. Po, ç'të kthesh eh, përmbys, Olta? Përmbys. Po nuk është një gjë e mirë. Të kthej filxhanin e kam me kafe. Balkanizmi miq të dashur është anagrama e ditës sotme. 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për të qenë fitues Po Praktikisht e përmendëm sot Në një farë Ku për shembull ai që do të hajë bukën e atij që jeton tek tregu te Uzina Dinamo Thjesht e ha atë njeri të gjallë Siç është ashtu mm -hmm. E ndërton një pallat në vend të tij E thotë ti dhe fëmijët e tu vdisni Ne do pasurohemi këtu Po Ok, kemi ndërhyrje ky është ky është shteti shqiptar miq të dashur që do të na flasi për një moment këtu e kemi në linjë. Ok, le le të flasë shteti shqiptar. Faleminderit shumë shtet Mirë, kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 8:07 minuta. Miq të dashur, ju përshëndesim që të gjithëve, ju urojmë një ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me Irin, Altinin, Norin, Norin edhe ju në transmetim të drejtpërdrejtë çdo mëngjes nga 7 deri në 10 në këto vale këtë ekran. Ne kemi një program i cili do që t'ju shoqërojë. Po, si 3 orë, kanë mbetur edhe 2 orë i bie. Afërmendsh. Po të gjithë ata që dinë pak matematikë ose aritmetikë mjafton. Ti çka ke tani? Ë fjalën e censuruar. Do ta lëshosh atë fjalën e ndërkohë dua t'ju kujtoj se anagrama e ditës së sotme për ata që luajnë është balkanizimi, balkanizimi miq të dashur, kujdes balkanizimi i gjërave. Kujdes. Mund të jetë një gjë e keqe. Balkanizimi, kam shumë unë mund të jetë si fermentimi ose dekompozimi. Super Vegas. Gati? Gati. Nisim. Dhe tani fjala e censuruar në këtë mëngjes. Hapini veshët. Stop censurës. Ne në qoftë se sillemi jemi aktive, jemi mbrojmë idetë tona, na etiketojnë dhe thonë që jeni si Mos të flasë asnjë. Oh. Atëherë në 069 20 70 222, miq të dashur sot në mëngjes, kemi një çështje që ka të bëjë me femrat. Me femrat? Pra. Me gratë pra. Me gratë. Kujdes. Që sa do flasin. Kush është duke folur? Sila. Mesila Doda. Mesila Doda. Okej. Okay. Deputete e Partisë Demokratike. Mm -hmm. zonja Mesila Doda duke folur për uh, Për femrën, për uh, për femrën deputete është kjo, për femrën politike apo për jo. femrën në përgjithësi? Në përgjithësi. Në përgjithësi. Po edhe në politikë kuptohet. Mirë dakord. S'ka si të ndahet. Le ta dëgjojmë edhe një herë tjetër. Cila është fjala ekzakte që ka përdorur nëse ju arrini ta gjeni fjalën që Altini ka censuruar, do ta dërgoni në 069 20 70 222 069 20 70 222 i pari fiton një dhuratë e dhurata sot është Një kontroll i plotë nga Spitali Amerikan. E dëgjuat nga një femër miq të dashur, e dëgjuat nga një femër. Ja ku është. Ne në qoftë se sillemi jemi aktive, jemi mbrojmë idetë tona, na etiketojnë dhe thonë që jeni si Tani kjo është një gjë për shembull që aktive ju kemi të dyjave këtu në klubin e mëngjesit, qoftë Oltën, qoftë Irin, mm -hmm. edhe goca që i mbroni idetë tuaja. Idetë tuaja, po, kështu që Ti je ajo Ti je ajo Ajo goca e mirë Po shumë një Nëzë, oke okay. 069 27 22 069 27 22 është uh, numri i telefonit për të luajtur me këtë lojë Pesë arsye të cilat tregojnë se duhet të ndaheni është Çfarë do të kemi Pas pak në klubin e mëngjesit Miq të dashur. Nuk mund ta kemi tani. Mund mund të të jap arsyen e parë atëherë. Dakor. Olta. Atëherë, arsyeja e parë. Ndodh. Që ti e di. Ky ky është, ky është. Jo vetëm unë, Eri. Okej, atëherë ky është një manual që kemi ne me 5 pika sot në klubin e mëngjesit për çiftet e reja. Mhm. Po, Okej, për uh, Biblia ndarë. Dashuritë e reja. Tam. Që janë duke u formuar në fakt, por që që janë në fillimet e tyre. Mund të jenë në fillimet e tyre, janë ato muajt e parë. Por që mund të japin, mund të jenë duke dhënë shenja Jo të mira. Mm -hmm. Atëherë nga ta di un si djalë i ri apo un si vajzë e re që duhet t'ia mbath me të katërta? Kur shikoj këto shenja pra. Ëh. Mm -hmm. Edhe ne i shpjegojmë këto si një kjo është si thua një shërbim publik. E nisim me të parën atëherë. Fillojmë. E para fare është nuk ka tërheqje fizike. Dhe kjo është e rëndësishme. Po, po, Mos e lini fajin t'ju mbaj të lidhur, ndjenjën e fajit. Mhm. Mm Sepse mund të kesh, uh, ku ti mund tash? mund ta kesh ftuar për një kafe, mund të kesh dashur, mund të jesh bërë kurioz apo kurioze për një vajzë apo për një djalë. Edhe mund t'i kesh dhënë ndoshta ndoshta pa dashje edhe arsye për të menduar që ti ke interes, mm -hmm. apo kanë sinjale të gabuara siç i thon këto. Dhe tani ndihesh fajtor apo fajtore se sikur e ke nuk e ke atë tërheqjen që mendoje. Sikur e. Mm -hmm. Por në qoftë se ti nuk ke tërheqjen fizike, mos u fut në një lidhje. Duke menduar që do të vi më vonë, se nuk vjen më vonë, po nuk qe atje E kupton? Po... Pra, kjo o ndodh ose nuk ndodh që në fillim. Ose ndodh ose nuk ndodh, por në rast se nuk e keni, mos u fusni në atë lidhje. Se lidhja duhet ta ketë tërheqjen fizike si komponent shumë i rëndësishëm. Nuk mund të ndodhi më vonë. Që nëse ti s'e pëlqen atë njeri, imagjino më pas. Është vetë kot. Pa e fut veten edhe në një kështu pastaj në një situatë, edhe për veten tënde nuk është shumë. Në situatë pak kështu. Jo, në fakt thonë që kur je i dashuruar dhe majmuni të duket i bukur, por s'i duket? Nuk duhet ta mendojmë këtë. Është vetëm pika e parë Olta. Ne di Olta. Unë jam dashuruar ndonjëherë me majmun për vete.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 Çdo mëngjes me juve nga ora 7 deri në orën 10. Albi është këtu nga Uh, Vodafone Foundation Albania. Uh, apo do të themi Vodafone Albania Foundation. Uh, Saktësisht që është fondacioni uh, i Vodafone uh, në Shqipëri. Dhe Albi është në krye të punëve sërish këtë vit dhe do na flas pak se çfarë bën po tani me këtë programin e ri që është Smart Solutions, i quajtur këtë vit. individ apo për organizatë, për institucione që ne kemi ofruar brenda programit tonë në mënyrë që të gjejmë rrugë të reja, zgjidhje më efektive që financimet që ne bëjmë, që nuk janë të pakta, të kenë zgjidhje sa më efikase, sa më me audiencë të përfitojë çdo shqiptar dhe uh, sa më kohë zgjatura. Kështu që kjo është maksimalizim, maksimalizim i i i po. energjive, i parave, i i çdo gjëje që investohet. Sigurisht që procesi i aplikimit gjithmonë bëhet më e, konkurrues, sepse ne kërkojmë cilësi Mhm. mirë në aplikantët që kanë interes të aplikojnë. Dhe ë nuk do të ketë më si në të shkuarën një numër të madh projekte të financuara, por tani flitet për projekte të mëdha, mm -hmm. të cilat e, një, e, do të gjykohen mbi bazën e këtyre kritereve që sapo përmenda. Na qarto pak, për ata që e dëgjojnë për herë të parë ndoshta nuk e kanë idenë fare. Çfarë do të thotë, çfarë do të thotë ky program? Çfarë do të thotë ky financim për për një individ për shembull që mund të ketë një ide brilante? Çfarë do të përfitonte ai në vetvete? Atëherë, zakonisht në të kaluarën ne kemi bërë aplikimet për organizata veçantë dhe për individë veçantë. Ëm um, gjatë uh, vitit të kaluar ne patëm një eksperiencë shumë të mirë në bashkëpunim me, me ambasadën amerikane uh, për financimin e të kampit teknologjik të kampit të parë shqiptar. Dhe aty uh, morëm frymëzimin edhe për të ideuar për të parë strategjinë tonë se ç'mund të bënim Dhe pikërisht kjo është, ky është një rezultat i kësaj eksperience që ne ndërtuam gjatë vitit të shkuar. Aty gjetëm zgjidhje, gjetëm ide, gjetëm energji të pashfrytëzuar, gjetëm mendje të, të ndritura shqiptare, të cilat mund të jepnin ë ehm, zgjidhje shumë praktike problemeve që kanë organizatat jofitimprurëse sot. apo njerëzit, shoqëria civile që punon për njerëzit. Ë shpesh jemi mësuar nga eksperienca 6 vjeçare që kam në fondacion, ë kemi mësuar që shoqëria civile është njohëse e mirë e nevojës. Ajo ofron shërbimin, por jo domosdoshmërisht kanë kapacitete për uh, të krijuar dhe për të hartuar programe që i japin një efekt të fortë apo të qëndrueshëm komunitetit për të cilin punojnë. Do thotë që po kërkojmë ide, ide të reja, gjeniale, po themi për ato shkëndijat që mungojnë. Nuk është se futja e teknologjisë. Në fakt pyetëm veten, ë si kompani Ok, bëjmë këtë dhurim vjetor në të shumë që është afro gjysmë milioni euro në vit. Ë, uh, po krahas kësaj a japim ne mjaftueshmërisht nga ajo gjë për cilën uh, jemi ne sot në në treg mm -hmm. si mhm. kompani pra për kompani pra. komuniki mm -hmm. kompani e teknologjisë së komunikimit mm -hmm. dhe në këtë në këtë aspekt thamë ok jemi shumë të ndarë me këtë mundësi të madhe që ofron vetë teknologjia e kompanisë ku ka burimin ky financim. Në këtë rast, të gjitha këto na drejtuan drejt përdorimit të teknologjisë dhe nuk është se kjo i minimizon apo i ul kontributet financiare të dhuruara për financim të ideve të mira, të cilat ne duam që t'i kemi jo vetëm për Shqipërinë të mira, po dhe të konkurrojmë si në në në gjithë numrin e madh fondacioneve Vodafone që janë në në botë. Ëm uh, Kështu që ne duam kemi hyrë në një fazë të re ku duam të nxisim uh, prurjet e mira në përdorim të teknologjisë. Pra, njerëzit që do aplikojnë këtë vit për uh, Smart Solutions për uh, për të marrë këtë grant nga Vodafone, duhet të mendojnë edhe teknologjinë si një komponent i idesë së tyre se si teknologjia mund të vijë në përdorim për të zgjidhur probleme që ne kemi në Shqipëri nga më të ndryshmet. Po kemi ndonjë shembull për shembull se si se si teknologjia mund të zgjidhë probleme. E di për shembull është ajo. ë uh, Telemjekësia për shembull ne kemi folur në të kaluarën për një projekt si ajo. Ai teknologjik dhe i mrekullueshëm, pra gjëra të të ngjashme ide si këto që shfrytëzojnë Si thua brilancën e teknologjisë? Ka shumë shembuj, e mjafton çdo uh, teleshikues mund të bëjë Google për të parë uh, smart solutions, mm -hmm. uh, një term i përdorur në botë. Uh, gjithashtu Vodafone Foundation në Londër uh, ka organizuar në të kaluarën të ngjashme, iniciativa të ngjashme, ato i quajnë Smart Accessibility Awards. apo fondacione të tjera në vende të ndryshme. Kështu që kjo është në vazhdën e përpjekjeve që bëjmë ne si e, grup i fondacioneve Vodafone e, për të sjellë këtë prurje. Kush mund të aplikojë? Ë ti mund të jesh një individ që ke një ëndërr, një pasion, një dëshirë dhe ke e, dikë ose vetë personi që aplikon, të ketë njohjen e mjaftueshme për të qenë një developer, një zhvillues programi, ë dhe që është në konsultim me një OJF që i njef nevojën e tematikës që trajton ky program dhe njef impaktet që ky do të pra do të kërkojmë gjithmonë kur je individ të kesh një përkrah një referent një mhm, OJF mm -hmm. që do të shkojë përgjatë rrugës bashkë me mm -hmm. jo se OJF-ja do të jetë do bëjë punën Por ne kemi nevojë për një OJF referuese në në çdo rast. Sidoqoftë, instruksionet qoftë për individët, qoftë për organizatat janë të mundura në në website aty ku është dhe aplikimi i hapur që në datën 4 online dhe ne në datën 21 mbyllim aplikimet. Aty janë pyetje specifike në lidhje me uh, se si do të bëhet ky aplikim. Aty ka udhëzime për se si do ta shohë aplikanti këtë eksperiencë në aplikim dhe çfarë do të arrijë. Mm -hmm. Janë udhëzime dhe këshilla se si të orientojnë drejt një cilësie të duhur në mënyrë që të ndihmojmë aplikantët. Dhe përveç kësaj, e gjithë skuadra jonë është në dispozicion të pyetjeve, përgjigjeve, komenteve apo gjithçka që lidhet me procesin e aplikimit në mënyrë që të ndihmojmë aplikantët për të qenë në cilësinë maksimale që ato munden. Shumë mirë, kështu që qartësimi. Unë fola vetëm për individët, po e njëjta gjë është për institucionet apo shoqatat e uh, anëtarët e shoqërisë civile që kanë, trajtojnë dhe dhe preokupohen për uh, probleme të komunitetit. Mm -hmm. Okej. Okay. Uh, faqja juaj në Facebook, uh, faqja e Vodafone Albania Foundation është e gjendshme kollaj në Ja ku është këtu. Unë sapo i bëra like. Edhe 7 ditë të mbetura thotë këtu, kështu që njerëzit mund ta gjejnë fare kollaj për uh, për të bërë aplikimin e tyre. Programi është Smart Solution miq të dashur për vitin 2014, thotë se çdo projekt që synon përfitojë nga fondet votacionit uh, fondacionit Vodafone Albania kalon përmes një raundi aplikimi të shpallur nga FVV FVA, e që në shkurt po? Po i kemi bërë ato shkurtimet tona në mënyrë që... Të të mëzëshme. E rëndësishme është programi dhe, dhe qëllimi. Në muajin maj u bë një... Pati një lëvizje shumë të madhe, mm -hmm. përsa i përket inovacionit, u bë java e inovacionit, pati shumë nisma, Projekte biles të reja që sollën prurje edhe edhe kjo ishte pjesë e shtysës që ne patëm për të ardhur pikërisht në në këtë program, po për të ndërtuar një program të tillë, sigurisht që do punosh më shumë herët me logjistikën e, e ndërtimit të gjithë dokumentacionit, të gjithë procesit, çfarë uh, ndodh pas edhe të gjithë uh, si paketë e tërë, edhe është një gjë që nuk e ndërton për një vit, po e kemi një uh, këndvështrim të largët, kështu që duhet bërë shumë kujdes në uh, programimin e, e gjithë kësaj gjithë kësaj procedure. Mm. Jam uh, jam mirënjohës edhe për punën tuaj, për programimin e gjithë kësaj procedure e të tjera të tjera sigurisht. që shkon shumë punë, po ne shikojmë këtë fasadën jashtë dhe rezultatet e mira, pastaj ato gjërat e brendshme janë janë nga një herë shohim. Kush ia ka hallin? jo, nga një herë shohim impaktet që kanë këto këto lloj nismash mm. ose këto lloj programimesh, shohim telemedicinën siç e përmende që është një projekt i mirë, po ka një një tufë me ide të reja që janë në zhvillim e sipër. Ë, uh, shohim fituesit e programit Bota e Ndryshimit në vite, Por uh, harrojmë që Do të thotë që Bota e Ndryshimit në vite ka pasur gjëra teknologjike. Jo, dhe ka. Nuk ka qenë pa asnjë pa teknologji, edhe ka. Edhe ka. Por uh, mirë, kjo nuk ka qenë e e e kushtëzuar, por tani është E kuptoj, e kuptoj, e kuptoj. Domethënë uh, teknologjia shtytja është që teknologjia duhet të jetë në të vihet si thua në në qendër të kësaj fokusi. Dhe po. ndërkohë ne shohim rezultatet e nismave që kanë pasur efekt dhe jemi entuziastë, por uh, që të realizoheshin këto nisma duhet punuar pikërisht me një programim, ja, mhm. sikur mm -hmm. shkojmë dhomën përpara rregullojmë shtratin për të fjetur mirë, apo jo. Normal. Unë të falenderoj shumë që more kohë të ishe me ne sot në mëngjes, miq të dashur. Nëse keni ide të mira për ta përmirësuar jetën e njerëzve dhe doni ndihmë për t'i realizuar këto ide, Fondacioni Vodafone Albania mund të jetë pikërisht ajo që kërkoni. Kështu që shkoni në Facebook, gjeni atje, është e hapur tani Smart Solutions për 2014. Faleminderit Albi. Faleminderit. Persona në gjendje depresive hanë dy herë më shumë çokollata se sa personat e lumtur. Në botë janë akoma të gjallë vetëm 8 persona të cilët kanë lindur në vitin 1800. Personat që ngrihen përpara orës 7 të mëngjesit përgjithsisht janë më të hareshëm dhe aktivë. Ky është vendi që Microsoft përdori për wallpaperin e saj të Windows. Fotoja është marrë nga Charles O'Rear në vitin 1996. Për të krijuar Windows XP, inxhinierët e Microsoft-it ishin të detyruar të krijonin dyzet e pesë milionë linja kodesh. Shtatëmbëdhjetë vjeçari Mike Rowe është kërcënuar nga Microsoft me një padi në gjyq kur djaloshi hodhi uebsajtin e tij mikerowesoft pikë com. I Am Rich ishte një aplikacion që është shitur në Apple App Store. Ai kushtonte nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë pikë nëntëdhjetë e nëntë dollarë dhe nuk ishte në gjendje të bënte asgjë, e megjithatë njerëzit e blinin. Në një janar të këtij viti ishte më ftohtë në Kanada, minus tridhjetë e një gradë Celsius, se sa në Mars, minus njëzet e nëntë gradë Celsius. Aroma që ju pëlqeni përcaktohet edhe nga personaliteti juaj. Përgjithësisht, nënat janë më të kujdesshme dhe të ndjeshme ndaj peshës së fëmijëve, baballarët ndaj gjatësisë. Pavarësisht se pasuria e saj përllogaritet në 33 milionë dollarë, Susan Boyle aplikoi për një punë me pagë 10 dollarë në orë në një lokal bastesh. This is Club FM 100.4. Tani është koha miq të dashur për të dhënë edhe fituesit e anagramës së ditës së sotme. Balkanizimi për ditën e sotme është kanibalizmi. Bravo. Kanibalizmi është. Ka gjetur Marini 24 i mbaron numri, fiton një orë nga Premium Watches. Rrofsh. Si e kishte emrin? Kanibalizmi. Marini. Bravo. Marini. Pushoni mi goca. Pula. Jo. Ka që kam. Okay. E dëgjojmë edhe një herë. Okej, okay, dëgjojmë edhe një herë. Për të fundit. Ne në qoftë se sillemi jemi aktive, jemi mbrojmë idetë tona, na etiketojnë dhe thonë që jeni si Mhm. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja. 069 20 7222 069 20 7222 miq të dashur. Ëm um, Një arsye tjetër se pse ju duhet ta lini dikë me mhm. cilin mm -hmm. mund të jeni duke u lidhur e me cilin po. keni shpenzuar një dy takime, një dy të dala. Tam. Është nëse e shihni këtë person, mhm. qoftë kjo një vajzë apo qoftë ky një djalë, mm që trajton keq kamarierët. Kamarierët. Apo kamarierët. Mm -hmm. Sepse mm -hmm. ka një shprehje që thotë, gjykuesi më i mirë i karakterit të një personi është mënyra se si ai trajton ata të cilët i ka nën vete. Mm -hmm. Ata të cilët nuk mund t'i bëjnë gjë. Ata të cilët mund t'i shtypë kollaj. Ata që s'kanë asgjë në dorë. Mënyra se si trajton ata tregon se çfarë karakteri ka. Dhe ne e dimë se si trajtojnë ata që janë nën ta dhe sa janë sa njerëz për shkak se njerëzit më të këqinj, ata njerëzit më më më të ndyrë, janë ata që i trajtojnë keq dhe, dhe më pa tru njëkohësisht. Jo mund të jenë. Po që janë janë njerëzit të cilët urrehen masivisht mhm. edhe edhe përçmohen masivisht edhe pse ata nuk mund mos ta dinë apo mund të marrin kënaqësi nga mënyra se si shtypin të tjerët, duhet ta dinë këtë gjë për shkakun që njerëzit me të vërtet me të vërtet i mallkojnë dhe urrejnë dhe nuk i duan fare. Ë, uh, jo, do ta kuptojnë nëse do vijnë në vendin e tyre, ëh. Nëse Por, dikush ata do t'i trajtojë keq, atëherë do e kuptojnë dhe ata se sa keq i po, bëjnë që të ndihen po, të tjerët. Që unë mendoj që mënyra se si dikush trajton, sepse e zëmë ti je me një vajzë, mm. është yll, kështu, e shikon, ka të gjitha gjërat e, e mira, e sjellshme dhe e edukuar me ty, ndoshta edhe e ngrohtë. Po kur vjen ajo kamarierja, mënyra se si flet ose kamarieri, gjërat që i kërkon, Mënyra si e trajton komentet që mund të bëjë, e kupton, mbrapa kur ikën ai, mm. mund të të lënë ty të kuptosh si është ajo shprehja. Ajo që Jeri thotë për Oltën, më tregon më shumë për Jerin se sa për Oltën. E drejtë. Mhm. Ëh? Mhm. Mm. Ose mënyra se si Jeri flet për Oltën, thotë më shumë për Jerin se sa për Oltën. Mhm. Është vërtet. Që në qoftë se ju e takoni dikë, edhe jo, po e kam fjalën që mënyra se si dikush trajton kamarierin mund të jetë një sinjal që t'i japësh duart dikujt. Se në qoftë se është uh, Olta është bujare te pika e dytë. Është bujare tek po, Olta bujarja, kështu njihet. Okej, okay, mirë, uh, shkojmë tek muzika dhe kur të kthehemi miq të dashur do të kemi tekstin e këngës në klubin e mëngjesit. Jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV-s miq të dashur. Ju përshëndesim që të gjithëve. Ora është tani 8:43 minuta dhe ne jemi fiks në kohë për uh, tekstin e këngës, për ditën e sotme nuk doja që ta lini më larg se kaq. Ja ku është i pari për sot unë e kam gati. Është një këngë shumë e njohur, ka qenë një hit i madh ë uh, në kohën e vet, nuk është ndonjë këngë rioshe nga këto po themi të 6 muajve të fundit, por mm -hmm. por është më e vjetër. Moderne po. Oh ho ho ho. Oh. Kështu fillon ky është Sapo lexova rreshtin e parë. Mm -hmm. Oh ho ho ho. Nuk jam i lumtur, por ndihem i gëzuar. Kam dritë dielli në një thes. Jam kot fare, por Jo për shumë gjatë. E ardhmja po vjen. Po vjen. Më në fund dikush më nxori nga kafazi. Tani koha për mua s'vlen, se nuk mbaj më moshë. Nuk mund të isha atje, por ti frikë s'ke se ke, s'ke pse ke. Jam i mirë për riparime, ndërsa gjendem nën vështrime. I paprekshëm. Ju nuk mendonit ashtu o mike. Ju komandoj të mbani pamjen panoramike. Shiko, do e bëj të menaxhueshme. Zgjidh e merr, shko e bjer me gjithë shokët e tu, burra gru. Kush mendon se e zgjedh muzikën këtu? Nuk jam i lumtur. Por ndihem i gëzuar. Kam dritë dielli në një thes. Jam kot fare, por jo shumë gjatë. E ardhmja Po. Po. Është, është si i thonë larg nga Shqipëria. Mm. Po po. Larg nga Shqipëria dhe shumë njerëz do të dëshironin, qoftë edhe për kuriozitet të shkonin aty. Mhm. Mm Disa kanë qenë në fakt. Po kërkojmë qytetin më të madh për nga popullata në një ishull të Karaibeve. Wow. Sa do doja të kisha atë. Atëherë, ah, jo, mendoni për ato që janë ishujt, ishujt e mm. Karaibeve. Ka ishuj të ndryshëm në Karaibe. Është vërtet. Karaibi quhen edhe ato zonat që janë në fakt në kontinent. Por ne po kërkojmë në ishujt, cili është qyteti më i madh për nga popullsia. Zero gjashtëdhjetë e nëntë njëzet shtatëdhjetë dy dy dy dërgoni mesazhet tuaja. Zero gjashtëdhjetë e nëntë njëzet shtatëdhjetë dy dy dy miq të dashur, ky është qyteti më i madh për nga popullsia në një ishull të Karaibeve dhe ne dikur kemi pasur marrëdhënie të shkëlqyera me ta. Është vërtet. Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit me më shumë. Tani ora është 8:46. Pam pam pam. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit tani është 8:54 minuta miq të dashur. Atëherë kemi një quiz me seri sot dhe tematika është udhëtime. Udhëtime në fillim fare kemi pyetur se ky nëse ju ka rënë rasti të shkoni atje, do të kishit qenë me fat në fakt. Pak njerëz kanë qenë, më shumë do të shkojnë. është ishulli më i madh, më falni, është qyteti më i madh për nga popullsia në ndonjë ishull të Karaibeve. Dhe është Havana. Është Havana. Saktë, Havana. E gjeti Rolandi fiton dy bileta për në Cineplex. I lum Rolandi. Ne tani do të bëjmë një tjetër pyetje, edhe kjo nga udhëtimet. Yeah, yeah. Oh yeah. Atëherë, kujdes, miq dashur. Janë Dy ishujt më të mëdhenj të Spanjës. dhe ndryshe nga ç'mund të tregojnë emrat, ëh, mm -hmm. nuk ka balena. 0-6-9-20-7-2-2-2 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për të qenë fitues Janë ishujt Balearike të Spanjës Miq të dashur dy më të mëdhenjtë Quhen kështu Si quhen dy ishujt më të mëdhenj Të Spanjës Të Spanjës, kujdes Duhet t'i dini se E dëgjoj që përmenden shpesh, mm -hmm, se mos njëri, po edhe tjetri duhet përmendet, se vjen fill mbas uh, të parit. Okej, okay, tani kemi lojën sa e njohim kolegun, kolegen. Shikojmë tani se kë do të heqim. Ku do të bjerë vëja? Ku do të bjerë vëja? Ku do të bjerë këja? A, a dini si do e bëjmë? Hmm. Do t'jua zgjedh unë. Unë nuk do të shikoj fare, do t'jua hedh pa parë. Okej? Okay? Po i rrotulloj në dorë. Më duket se të ra njëra. Njëra, njëra më paska rënë, por gjithsesi ja ku jemi këtu, Jeri. Mhm. Pa parë pa parë rrotulloj, rrotulloj. Kjo është e jotja. Okej. Okay. Ashtu. Altin, kjo është e jotja. Nëse do ajo prap. Olta kjo. Është e jotja. Kjo është, s'ka gjë mos ma jep se. Se kuptohet. Kuptohet. Dhe të dyja. Atëherë, unë. Apo është ndryshe kur e prek thotë. Është ndryshe kur e prek Altin? Unë kam një kë. Jeri ka kë. Unë po fërkoj vënë për. Është konkurrente. Ti Olta po fërkon? Edhe unë një kë kam. Atëherë ti Altin ke vënë sot, e çuditshme. Oh yeah. Okej, okay, në rregull. Mirë, atëherë mbylli veshët shpejt, kemi tre pyetje për Altinin miq të dashur. Do të luajmë sa e njohim kolegun tonë Altin Sulajn në klubin e mëngjesit. Sa Altinin? Po ty të ravoj. Ty të ravoj pra je viktima e lojës, pse Altini? Pse Altini? Je viktima. Më mirë të jesh një vakt. Je viktima e lojës atë. Aha. Edhe stra këja. Se di pse unë gatova sot, mendova se këja ishte. Jo, jo, këja është konkurrenti. Këja është viktima, ti je viktima. Okej, atëre goca, ju do të përgjigjeni për Altinin, ju do të përgjigjeni për Altinin tani. Miq dashur, unë do të bëj tre pyetje në lidhje me kolegun tonë Altin Sulajn. Objekti i lojës është që ju të përgjigjeni ashtu siç mendoni se ai do të përgjigjet. si do t'i zgjidhë ai këto dilema. Mm -hmm. Edhe kolegët e tij këtu, Olta dhe Jeri, do të mundohen që të japin përgjigje si ato që Altini do të jap në mënyrë që të tregojnë se e njohin shumë mirë kolegun. Po, edhe nëse nuk e njohim, do ta njohim sot. Okej. Okay. Në rregull, atëherë Altini nuk na dëgjon, megjithatë, unë po bëj pyetjen e parë për të. Olta Altini. dhe Jeri përgjigjuni. Prit Altini na dëgjon. Na dëgjon, po, na dëgjon më. Po, thotë. Ha pra. Në rregull, okay. Atëherë, pyetja e parë. Mm -hmm. Altin, Altin, do të preferoje mm -hmm. që të ishe shok dhome për një vit me Arjan Çanin apo me Blendi Fevziun? Oh. Për një vit do të zgjidhje. Të ishe e zëmë se po ikin për një specializim jashtë shtetit kështu nga këta për gazetarë. Shok dhome, një vit Me Arjan Çanin Apo me Blendi Fevziun Oke, okay, kë do zgjedhi Altini Kujdes 069 20 70 222 Ju mund ta parashikoni Cilin mendoni se do të zgjedhë Altini midis të dyve për shok dhome Arjan Çani apo Blendi Fevziu mm -hmm. Pyetja numër 2 Altin Do të zgjidhje të zgjateshe 10 cm. Mhm. Mm apo të kishe formë të shkëlqyer trupore. Mm. Po të ishte për shembull një njeri i shëndoshë. Po edhe tani është në formë fizike. Po thjesht ë nuk është bulluc, po të ishte bulluc mund t'i bënim një pyetje, do të doje të zgjateshe 10 cm apo të bije 20 kg. Tani shumë... trupin që ka aktualisht, por 10 jo, cm. Jo, trupin që ka aktualisht, e kush do të thonte ah. të zgjatet 10 cm pa humbur asgjë. Do të ishte në formë të shkëlqyer trupore. Nëse nuk zgjatet, mm -hmm. do të jetë në formë fizike të shkëlqyer. Dakor. Por nëse zgjatet, nuk ka garanci. Mund të shëndoshet, domethënë. Mund të shëndoshet. Mm -hmm. Dakor. Dhe pyetja e fundit për Altinin është kjo. Altin, do doje të zgjidhje të kishe një sy mangut Oh. Dhe e ke parasysh atë si, si piratët, si mm. piratët. Mm. Që mbajnë atë gjënë ça quhet s'e kemi një fjalë. Zeza, nuk e kujtoj. Ne kështu si ku diun tash. Mask sysh. Ajo gjë që mbulon syrin, mbulon mhm. syrin kur mungon atë ajo zeza. Po. Apo të mungon të një dorë dhe një këmbë, po si piratët, oh, oh, të kesh oh. grepin edhe një këmbë druri. Pra një sy mangut, edhe atë që mbulon syrin, apo Grep në vend të dorës dhe këmbë druri. Si pirat. Ho ho ho. Te si kshu pastaj, si John Silver. Teng, teng, teng. Kur ec ai. Në rregull? Dakor. Rikthehemi në klubin e mëngjesit. Largohemi më saktë tani për t'i lënë vendin JJ me lajmet e orës 9 kur të kthehemi. Do të ballafaqohemi me Altin përgjigjet tuaja, i dërgoni në 069 20 70 Këtë verë është shumë e thjeshtë të realizosh një ëndërr. Mjafton një rimbushje 500 lekë dhe bëheni menjëherë pjesë e shorteut më të madh veror për të fituar një nga 10 Fiat 500 çdo javë, si dhe çmimin e madh, një super apartament te Kodra e Diellit. Vodafone, power to you. Ora 9:01 minutë. Me kushte kaq të favorshme është koha për shtëpinë tuaj. Kredi për shtëpi nga Tirana Bank. And now the news on Club FM 100.4. Lajme shkurt në Club FM në 100.4. Përshëndetje, unë jam me lajmet shkurt në Club FM dhe Club TV. Kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim me ministrat e brendshëm të Francës dhe Gjermanisë. Ministrat shprehën rëndësinë e angazhimit për forcimin e partneritetit midis vendeve në luftën kundër krimit të organizuar, trafiqeve ilegale dhe korrupsionit. Në njoftimin zyrtar të kryeministrisë theksohet se në takim u vlerësua gjithashtu suksesi i aksionit të policisë në Lazarat si dëshmi e vullnetit të fortë të qeverisë shqiptare. Një grup ekspertësh, një grup ekspertësh mes Shqipërisë, Francës dhe Gjermanisë do të bëjnë të mundur forcimin e kapaciteteve të Byrosë Kombëtare të Hetimit, kështu ka deklaruar ministri i Brendshëm Saimir Tahiri gjatë konferencës që zhvilloi me homologët e tij gjerman dhe francez. Ministri Tahiri theksoi se përmes forcimit të kapaciteteve do të arrihen rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqja ka prezantuar në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë projektligjin për dhënien me koncesion të shërbimeve shëndetësore. Sipas ministrit Beqja, kostoja e lartë për mirëmbajtje, por dhe mundësitë e kufizuara kanë çuar në këtë kërkesë. Disa prej shërbimeve që do të jepen në koncesion janë dializa, laboratorët dhe imazheria. PDIU i drejtohet zyrtarisht qeverisë përmes një varianti të ri për të marrë në konsideratë propozimet e saj për reformën e re territoriale. Kreu i kësaj partie, Shpëtim Idrizi, i është drejtuar ministrit për Pushtetin Vendor, të cilin e njeh me draftin e PDIU-së. PDIU shprehet se Shqipëria ka nevojë për një ndarje territoriale që shkon nga gjashtëdhjetë në shtatëdhjetë komuna. Kapiteni i Juventusit, Gianluigi Buffon, e ka quajtur humbje të madhe largimin e Antonio Contes nga Bianconerët.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 Unë jam Blendi këtu. Është ora 9, po shkon 9:07 në fakt. Mund të themi 9:06 akoma, po po shkon 9:07 dhe është koha që Altini tani të marrë përgjegjësitë mbi vete. Edhe të përgjigjet në lidhje me pyetjet, ka pasur shumë njerëz që kanë marrë pjesë në lojë Altin, kanë si të thuash, parashikuar se çfarë ti do të thuash. Dhe unë do të përgjigjem sinqerisht. Ti do të përgjigjesh sinqerisht, shumë mirë. Para se të hyjmë në këtë të lojës, Olta dua të japësh emrat e fituesve nëse kemi ndonjë në lidhje me tekstin e këngës për sot për shembull. Kemi Orientin dhe ka thënë Clint Eastwood. Është e saktë. Bravo. Fiton një kupon nga Nobis, ndërkohë që kanë gjetur edhe fjalën e censuruar. A e kanë gjetur. Kush e ka gjetur? Tan burra. Burra saktë. Është Ona 575 i mbaron numri, fiton një kontroll të plotë në spitalin amerikan. Bravo. Le ta dëgjojmë bre burra. Ne nëse sillemi jemi aktive, jemi mbrojmë idetë tona, na etiketojnë dhe thonë që jeni si burra. Okej, okay, faleminderit. Kjo është e vërtetë. A nuk e thonë këtë? E thonë vazhdimisht atë. Kështu që shkojmë uh, tek një burrë i vërtetë tani në klubin e mëngjesit miq të dashur Altin Sulaj për ju, i cili do të ballafaqohet tani me tre pyetjet e veta. Altin. Nëse do të detyroheshe të ishe shok dhome për një vit. Oh. Do zgjidhje të ishe shok dhome me Po pra. Edhe unë këtë mendoj. Çani Çani njeh Çani Çani njeh nga këto toples, unë s'kam parë toples te Fevziu. Po ka më shumë lek. Ata nuk e dinë, ata s'e dinë. Nuk e di që mund të kishe hyrë në llogari të dy Altin. Në Shqipëri. Shikoni po, Altin, Altin në llogari. Po pra, po, mendoj me kuletë Altini. Fevziu mendon që do i prishë ato lek për ty? Dhe të vim shok dhomën do thotë haj dalim valla. Fal, ti ke si sa? Po. Ne do të ishim shok dhome. Po do të shok dhome. Po, pra. po çfar? Thjesht një një pjatë makaron do hani në mensë, jeni jeni jeni student në Okej, gjithsesi Fevzion. Student në Island. Okej. Mirë, shok dhome me Fevzion, Altini thot? Un kam menduar Arjan Çanin. Një herë është pasak. Gjithashtu Arjan Çanin. Ka pasak. Ai është shok me Fevzion. Okej, në rregull, pyetja e dytë për Altinin është kjo. Altin, Tani kjo ishte një pyetje në fakt për njerëz të shëndosh ti nuk është se vuan nga obeziteti. Mm -hmm. Po po të ishe obez. Kjo pyetje do kishte më shumë sens për ty. Të zgjatesh, do të zgjidhje. Të zgjatesh 10 cm po. apo të biesh 20 kg. Por ne kemi transferuar për ty, me që ti s'ke 20 kg për të hedhur se po të humbësh 20 kg do bëhesh tepër i dobët. Por eh, do të pyesim, do të zgjidhje të ishe 10 cm më i gjatë apo të kishe trupin perfekt. Trupin perfekt. Gjë që nuk e dim nëse do të ndodhë kur do të jesh. Që nuk e ke, je elegant, po po themi, po themi po, kështu. Po, po, hap të, hap barkun. Gjashtë cop. Gjashtë cop nga këto kështu. Ngrek të kështu. Fibra fibra fibra shofin gozat çak trupi tonë. Po po trupin perfekt. Ta kesh barkun tjegulla. Trupin perfekt. Trupin perfekt thot Altini, nuk zgjatet. Po. Që na ndriçoi mendjen. Faleminderit që e falenderove mikun. Dhe ai të falenderon. Po, jam i sigurt që tani edhe ai është duke falenderuar veten edhe ne që po e falenderojmë, por gjithsesi. Mm -hmm. Monokël quhet uh, ajo eye patch, siç i thon. Po pra, ajo e zeza, ajo e zeza që mban monokla, pra monokla, mm -hmm. monokla. monokla. Po. Por ideja është të kesh humbur syrin vërtet. Po gjithsesi dhe ai qelqi të ketë rënë bie nga një. Ka që mban monokël. Jo, jo, jo, jo. Ka që pa atë atë gjë. Mban monokla pra. E gjen me syrin tjetër Altin. Okej, okej. Pra syrin ndërsa ai rrotullohet kështu në dysheme. Oj. Ti kërkon, ti kërkon me me një oh, Kujdes te syu i Altinit, po thyet, kujdes ka. Do ta do ta vë këtu në monokël. Oj, oj, oj. Nëse. Atëre, atëre të kesh monokël. Dorën dhe këmbën duhet. Shikoj, diçi një sy? Po duhet dora dhe këmbën. Me fizikun e mirë që do kishte, do dukej ndoshta edhe më tip. Po jo, ti je me një këmbë mangut dhe me një dorë mangut. A ti thua me një super fizik? Edhe ngelet Altini. Po, atë duket më tip. Jeri po imagjinon këtë gjë, jeri po mendon. Altini i nxir i nxir nga dielli. Sigurisht pa këmish, vetëm me vetëm me pantallona, mm. trupi fibra fibra. Fiziki i jashtëzakonshëm i rrahur nga nga deti nga era. Edhe me një monokl, monokla vetëm t'i shton, vetëm t'i shton vlerat. Po. Dhe edhe duke qenë interesant. Ty në brez një thik që shkon deri te gjuri. E kupton se ti nuk u zgjate 10 cm, kështu që po. ajo është në fakt një thik buke, po shkon shkon deri te gjuri. Normale po. Okej. Atëherë, mask syri kam thënë. Mask syri. E sa qejf. E do të them me një sy. Me një sy me monokël që të dy. Faleminderit, do të shikojmë se kush ka fituar. A miq të dashur përgjigjet e Artinit i kemi tani më. Do të themi pas fakt tani është MC Hammer me Can't Touch This. Can't Touch This. Can't Touch This. My my my my And now we get back to Blendi and the crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Hello, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq të dashur, ju përshëndesim që të gjithë ju urojmë një ditë fantastike. Është uh, koha tani për të bërë, um, të bërë. të bëjmë, të bëjmë, të bëjmë pak, uh, të bëjmë pak uh, këtë tekstin e këngës. E dyta për sot. E dyta për sot, unë e kam gati tash eh, po e luaj tani. Kjo do jetë e lehtë kur të mbërrijë në refren, kam përshtypjen unë, por eh, deri aty mund t'i mundojë pak njerëzit. Dua që t'japim një dhuratë për këtë Olta, sepse është vlerësim për ata që na dëgjojnë çdo ditë. Po, mund të japim një dhuratë nga Nescafe. Okej, okay, atëherë për dhuratën e Nescafes, miq të dashur, që është super dhuratë. 300 gram Nescafe shkojnë për kam përshtypjen unë një kohë të gjatë. Po plus kësaj ka një gotë speciale nga Nescafe, ka atë që quhet tunsi që ju ndihmon që të bëni një frappe e një mbajtëse gjithashtu. Okej, okay, mirë. Përshëndetje të dashur. Le të ndërmarrim një udhëtim. Kam filluar unë. Mm -hmm. 069 20 70 222. Ky është teksti i këngës, ishte një hit sa vitin e parë. Përshëndetje të dashur. Le të ndërmarrim një udhëtim. Unë njoh një vend ku bari vërtet është më i gjelbërt. Ngrohtë, lagështi, çmenduri. Do e kenë nga klima apo diçka që është në ujë. Duke pirë xhin dhe lëng frutash, shtrirë nën palma. Çunat thyen qafën për t'u zgjatur e për të parë. Mund të udhëtosh mbarë botën, por asgjë nuk u afrohet me bregun e artë. Sepse po bëre parti me ne, do të biesh në dashuri. Vajzat nga Kalifornia janë të paharrueshme. Pantallona të shkurtra, të shkurtra, bikini lart, lëkura e puthur nga dielli, aq të nxehta sa ta shkrin akulloren. Vajzat nga Kalifornia janë të pamohueshme. Fine, të freskëta, të mprehta. E kanë myt. Bregu perëndimor. Oh, oh, oh. Për cilën këngë bëhet fjalë, dërgoni mesazhet në 069 20 70 222 pa harruar dhe emrin tuaj për të qenë fitues. Arsyeja e tretë pse duhet ta lini dikë menjëherë, miq të dashur, nëse keni ndërmend që të mm -hmm. viheni në një lidhje me të, është qoftë se ata janë abuziv. Qoftë kjo emocionalisht, fizikisht, nuk ka nevojë fare për shpjegime, kur dikush abuzon me juve, menjëherë duart larg. Menjëherë duart. Kaq. T'i japësh duart. Është, po, absolutisht, menjëherë t'i japësh duart. E kalova edhe të tretën. E kalova të tretën. Me sukses, me sukses mm. madje. Mm. Çfarë do të jetë? E katërta, jo. Kemi të dy. Oj oj oj. Miley Cyrus është gocë nga Texasi. Mm. S'është gocë nga Kalifornia, por në Kaliforni e zhvillon artin e saj. Mirë, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq të dashur, ne ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike përpara. Ora është tani 9:26 minuta. Jemi nga ora 7 deri në orën 10 çdo mëngjes këtu në Club FM në 104. Maraton është Edhe në ekranin e Club TV-s. Po. Mirëmëngjes të gjithëve. Ne duhet të japim një fitues për lojën sa e njohim kolegun. Po, ta japim një fitues. Dhe është Dani fiton një dhuratë nga Electronic Line. Bravo Dani. Bravo Dani, para numri. Ndërkohë për kuizin e fundit Blendi. Po. Ishin dy ishujt, Majorka dhe Minorka. Majorka dhe Minorka është saktë dhe Olta. Visi fiton dy bileta për në Cineplex 146 i mbaron numri. Okej, okay. sa të mirë jeni o zot, o zot. Mund ta japim arsyen e katërt? A mund të a mund të japim uh, një tjetër quiz? Faleminderit. Nga udhëtimet. Miq të dashur, në këtë kryeqytet të botës ndodhet një kafe e cila njihet si Kinder Cook Cafe. Mhm. Mm ku shefa kuzhine Dhe kamarierë janë fëmijët. Mm. Është një Kinder Cook Cafe. Ku shefa kuzhine dhe kamarierë pra të shërbimit janë janë fëmijët. Janë fëmijët. Quhet Kinder Cook Cafe, pyetja është Fjalën e gocave. Sharada, loja që vendos djemt kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Atëherë goca është diçka që hahet. Jo. Fjala juaj për sot jo. është diçka që hahet me djath madje. Po jo, jo nuk hahet fare. Okej, le ta lëmë hahet e thekur. Po djathi hahet? Mirë, meqenëse e kam në lëkurë. Po kush e di? Ndotje. E varë, e varë, po. Ni, ni. Po shyqyr. Bravo, bravo. Nuk kujtoj tek Jason Statham. Tek uh, Monty Python, mm. te Monty Python The Search for the Holy Grail. Takojmë një personazh, janë këto, janë këta komikët uh, britanikë të viteve 70 që bënin filma me radhë si Jeta e Brianit e ku di unë tash kërkimi për kupën e Krishtit. Monty Python, trup shumë e madhe. Ëm mm -hmm. um, dhe me me me me këta takojmë edhe një personazh që quhen uh, është është një si përbindësh kështu, një përbindësh si i bërë nga pemët, mm -hmm. i cili ja bën ni. Ni. E, unë s'e mbaj më... Vetëm që po- kjo ishte gjithë gjëja, që bëndaj. Ni. Ni. Arsyeja numër 4 pse duhet ta lësh një burrë është kur ai është tepër i zënë për ty. Olta. Gjithkohës, po. Nuk ka. Nëse po, nëse ai është shumë i zënë që në takimet e para, ë uh, kjo është një llambë që duhet të ndizet atje dhe thua. Ose nëse ajo është shumë e zënë, nëse kemi të bëjmë me një vajzë. Mhm. E merr ti në telefon Altin takimet e para dhe thonë, "Ma ja se sot kam kam një takim me shumë shumë jam kam te ambasada angleze." Të dashur Qoftë se s'i pëlqen një nga muzikë. Mhm. Qoftë se ai për shembull është i i këtyre gaxhimixhive, është lekist i tërbuar. Kupton biznesmen nga këta, derisa i vën uh, tritol. Ik nga ai. Ik çdo nga ai. Nuk ja vlen tri. Ty të pëlqen muzika më kot. Ti po, pra. të pëlqen filma, ti pra. pëlqen armën. Ti ke një blog me poezi. Po, pra. Ç'ke ti me, ç'ke ti me këtë? Ai mban armë, gjëra. S'keni asgjë të përbashkët. Gjëra vegetariane. Brokoli, gjëra të tilla. Brokoli, kështu e gjëra kështu. Po. S'keni asgjë. E vetmja e përbashkët që keni, ty të pëlqejnë meshkujt, atij i pëlqejnë gjithashtu meshkujt. Po shumë. Ik o goc, mos rri me atë. Ik o goc. Shpëto, shpëto veten. Mbill një pemë. Çfarë? Kujdesu. Do një familje. Po. Po. Ë, uh, le të bëjmë një tjetër tani nga këto me udhëtime miq të dashur në klubin e mëngjesit. Pyetja e radhës është kjo. Ky ishull ku të gjithë shkojnë të çmenden e të dëfrejnë është më popullori por edhe më i shtrenjti për nga çmimet në Greqi. Oh. Mm -hmm. Altini e ka 069 20 70 222. Ky ishull ku të gjithë shkojnë të dëfrejnë e të çmenden është më i shtrenjti për çmimet e hoteleve në të gjithë Greqinë. Miq të dashur, cili është ky ishull? On Club FM and Club TV. On Club FM and Club TV. Ba ba ba ba ba ba. ba. Mirë, mirë se keni ardhur miq të dashur. Përshëndetje të gjithëve. Jemi pak uh, Mikonos, Mikonos, Mikonos. Do i japim Erdit dy bileta për në Cineplex. Bravo. Faleminderit, faleminderit. Mirë, um, le të bëjmë një tjetër miq të dashur tani, meqë jemi tek udhëtimet dhe tek muaji korrik. Yeah yeah yeah. Ku do shkojmë? Se ku do shkojmë do ta gjejnë dëgjuesit megjithatë Në korrik, miq të dashur në këtë ishull Mund të nxihesh nga dielli Dhe mund të marrësh pjesë në atë që quhet Sumfesti i reges Çfarë? Sumfesti i reges Shqiptari ishte i qenë për emër. Sumfest, thua ti, duket se mund të jetë bashkimi i fjalës summer edhe edhe fest, po un po e them siç lexohet në shqip. Mirë, mirë, shumë mirë. Po Diamonds are forever, forever, forever, Diamonds are forever, forever. Nice, okay. Gjithsesi vajza kemi dhe një fjalë. Po, është fjala jonë e Rashadios. Gati? Gati, gati. Do e kemi shumë të vështirë. Jepini gocën. Është send? Teknikisht mund të themi, ja. Mua më vjen një dëshirë e madhe për t'i rënë ti murit me kokë kur shikoj ekranin. Po. Mirë, ky se e di. Është te muri jo? Kam kam hallin gjaku në ekran do shkoj. Anash apo Unë them më mirë drejt. Okej, okay, jepi, a jepini për këtë fjalë? Është diçka e madhe apo e vogël? Varet deri. Mund të jetë e madhe apo e vogël. Varet. A është në studio Altin? Jo, s'e kemi në studio. Po në shtëpi. Këto kemi? fjalët jove? Jo, harrova fare. Jo, sa mirë. Mos ka gjë s'e mban mend Altin. në shtëpi Altin i kemi një të tillë? Kemi në shtëpi Altin. Çfarë është kjo? Jo. Jo. Jo, nuk kemi. Në rrugë, ka të tilla? Në rrugë. Po. Në rrugë tani. Në rrugë edhe mund mos ketë tjerë, po s'para ka. Qen ka të fleta. Teknikisht është send. Praktikisht hahet një gjë tillë? Jo, njeri nuk hahet. Është diçka që e prek me dorë apo është koncept? E prek me dorë. E prek me dorë. Është e madhe. E madhe. Okej, okay, gjithan. Çfarë lexon? Është e madhe ose po, është një letër dashurie. Po lexoj këtë letrën këtu. Na dolën të palarat në tarracë Wow O, ta ka shkruar ty? Bravo Olta. Po provon ta Altini shkrimin. Ti je aq burrë sa t'i pranosh këto gjëra. Po burrë Olta. Burrë jam, nuk e kam shkruar unë. Namin e ke. Atëherë unë po lexoj se çfarë ka shkruar Olta këtu. Zëresa. Merre nga fundi, nga fillimi. Të urrej, të urrej. të urrej. O trap. Oh. Kjo është fjala. Trap pra. Po pra mjeti lundrues dhe e ka gjetur i pari Aleko. Bravo Aleko. Bravo Aleko. Një dhuratë nga Electronic Line për ty. Sa mirë që s'i kemi gjithmonë këto. Ndërkohë që ishulli ynë i fundit aty ku ka Sumfest, miq të dashur është Jamaica. Jamaica. Çdo korrik në Jamaica, Sumfest. Eltoni m'i do dy bileta për në Cineplex. E ta vëmë Sam Fest, nuk ka kuptim. Sam Fest. Unë ne le, unë më fal më vjen shumë keq. Tashi. Edhe ata se ne thon tani se po. Jo, dëgjo, ka një gjë që nëse ky do të ishte vërtet bashkimi i fjalëve Summer dhe Fest, do të ishin aty dy më. Mhm. Se do të shkruhej se Summer ka dy më dhe nuk i ndan dot mhm. më. Të lësh një më dhe të lësh një më mangut. Mhm. Kështu që nëse do ishte ajo do ishte Sam me dy më Fest. Prandaj unë e lexoj ndryshe atë. Më kupton, mungon më-ja aty. Ajo është S U M Fest. Sum Fest. Okej, okay, le ta lëmë kështu. Kështu ta lëmë. Okej, okay, kemi tjetër? Fitues të tjerë për të dhënë? Jo, jo, i kemi gjithë, se nuk do të, i kemi dhënë të gjithë, nuk kemi më. Faleminderit shumë. Faleminderit. Atëherë miq, shijoni muzikën derisa orkestra e Zaimit vjen në Music Box mbas pak këtu në klubin e mëngjesit. Ne ju urojmë ditë fantastike. Blendi Jeri Altini, Olta dhe Lori. Mirupafshim, kalofshi bukur. Shihemi nesër.